Sveiki, mėlyje Avilio klausytojai. Su jumis Audrys Antanaitis, o šią laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Taigi šią savaitę nuėdėjo, nugriaudėjo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, vėliau sąjūdžio renginiai su posėdžiais, su iškilmingais posėdžiais, su pasikalbėjimais, su dovanų įteikimais, su apmąstymais, ką sąjūdis davė, ko sąjūdis nedavė, reikia sąjūdžio ar nereikia, kaip šiandien sąjūdį prisimena Lietuvos žmonės. Visokiausių pamastymų buvo. Daug labai mąstė apie sąjūdį ir sąjūdžių didžiavosi tie, kurie tais metais sąjūdyje nebūti, nebuvo. Gal šiek tiek mažiau apie sąjūdį mąstė tie, kurie sąjūdžio jau nebeprisimena. Kaip be būtų keista, netruko praeiti 20 metų ir bent jau jaunoji ir net vidurinioji karta iš tikrųjų sąjūdžiui yra abejinga. Netgi nežino, kas tai buvo ir ką jisai davė. Greitai bėga iš tikrųjų laikas. Bet mes galime pabandyti jį, žinoma, nesugražinti ir neįveikti laiko įveikti negalima, bet per tą laiko užsklandą pažvelgti į tuos metus, tuos jau dabar tolimus sąjūdžio metus ir į dabartį, kaip tų metų tesinį. Pažvelgsime kartu su Avilio Dusgėjų, Avilio Bite, vienu iš sąjūdžio pradininkų, sąjūdžio politikų, sąjūdžio smegenų centrų, Kauno sąjūdžio įkūrėjų, sąjūdžio laikų dainų muzikos autoriumi. Rolandu Paulausku. Labadiena, Rolandai. Labadiena visiems, kurie mus dabar girdite. Na ir pasakiau, kad su vienu iš sąjūdžio pradininkų, bet štai vienas iš paradoksų. Dabar tų pradininkų atsirado labai daug. Labai labai yra prestižiška didžiuotis. Ir aš buvau sąjūdyje. Norint pasakyti galbūt, kad ir aš pradėjau sąjūdyje vienok viskas yra netaip jau paprasta. Tai pirmiausia, Rolandai, ką pats sąjūdyje veikiai? Ar iš tikrųjų, galima sakyti, vienas iš sąjūdžio pradininkų, vienas iš sąjūdžio smegenų centrų? Na, jeigu jau klausimą taip keli, tada ir atsakysiu. Tai iš tikrųjų, pradininkų dabar <laughs> yra, kada žiūri, kas šventė šiemet sąjūdžio metinės. Ir kai mes tiek tikrieji pradininkai net negavom kvietimų, į tą šventęs. Na, nu, žinai, ir graudu, ir jokingai. Aš jau galvoju, ką tie, kaip tie žmonės savo sako viduje, tyliai su savimi, kada vakare. Sugrįžta namo. Sugrįžta namo. Ką jie patys savo sako? Man tik tas dar, norėčiau šitą tiesiog suprasti tarpais, nu kaip tu gali šitaip daryti ir po to ramiai užmigti ar prieš save negėda. O kad tu pradedi, bet vėlgi mes vakar su tavimi laidoj kalbėjome. Nu, kiek karo veteranų, supranti? Karas kada baigėsi vienas ar kitas? O veteranų, o veteranų vis dar atsiranda, supranti? Tai čia lygiai tas pats. O dabar, kad, žinai, ilgai ne, nesustot prie šitas temas, kągi aš ten veikiau? Na, pirmiausia, Kauno taryba. Aš buvau pačiam pirmam sąraše, kur e, birželio 10 dieną buvo suformuotas iniciatyvinė grupė Kauno. Aš buvau jau tom sąraše. Kodėl aš buvau tam sąraše? Todėl, kad dar iki to, kaip sakau, aš buvau gerai žinomas siaurose sloksnėse, kaip disidentas, kaip politinių dainų visokių ten būdavo, tokio tuo metu tokios politinių dainų festivaliai, ten mes dalyvaudom ir reikšdavom savo protestą tokią ezopo kalbą ir taip toliau. Dėl to aš buvau žinomas, patekau į šitą sąrašą. Jau ilgai iki sąidžio <laughs> aš buvau žinomas. Kaip vienas mano draugas sakydavo, jis net bijodavo pas mane palėpį būti. Na, sako, jeigu revoliucija kils, tai šitos palėpis. Ir jis bėgdavo lauk, nes jam buvo baisu nuo tų kalbų. Galų gale Kaune mūsų buvo grupė žmonių. Algis Lapienis toks dailininkas. Hana Šumilaitė dabar žinoma ponė Hana. Э, tas pats lankydavosi, kas čia dar paminėti, na, padėgymas pas mus ateidavo. Gytis. Gytis, Giedrius Kuprevičius, sakykime, Urbaitį Mindaugą galiu paminėti. Tai buvo tas būrys žmonių, kurie daugiau ar mažiau vienai par kitai, bet jau buvo tuo metu disidentai. O pas Haną Šumilaitį apskritai ten štabas buvo, galima sakyti, tuo metu. Mes rinkdavomės po porą kartų į savaitę ir ten, nu, mes jautėmės laisvi žmonės tenai. Taip mūsų neišleisdavo į užsienį. Taip mums neleisdavo daug ko daryti, bet mes gyvenom laisvai tuose, kiek jau ten turėjimų buvo. Kalbėjom, ką norėjom, diskutavom ir taip toliau. Ir kai atėjo birželio 10 natūraliai, aš atsiradau ten. Po to Kauno taryba. Po to Sąjūdžio Seimas. Aš buvau išrinktas į Sąjūdžio Seimą. Kaune, e, žmonės tai nežino kauniečiai, o dabar galim jam pasakyti, visi renginiai, kurie tuo metu Kaune vyko, visokie spektakliai, sporto haliai, kuriuose dalyvavo galybė žmonių, visi chorai kalmai, labai gražų spektaklį buvo. Vienas iš jų vadinosi Tauta ir valstybė, gal kas ir atsimins. Jie visi buvo mano sugalvoti, iki kiekvieno žodžio būdavo scenarius parašomas ir mano surežisuoti. Taip kad visi renginiai, kurie vyko tokio tipo, tai buvo ant mano pečių praktiškai ant vieno. Mhm. Na, toliau Sąidžio suvažiavimas, atsimena tą kalbą žmonės turbūt ir taip toliau, bet ta kalba tai tik parodė kaip jums pasakyti, tai buvo parodymas visiems tų vidinių giluminių procesų ir konfliktų, kurie vyko sąjūdyje. Aš buvau sąjūdžio Seimo politinės komisijos narys. O politinė komisija sąjūdžiai, kurioje Landsbergis, Ozolas, Čiapaitis, Kuzmickas, Saudargas, Audrius Butkevičius, galiu kažką užmiršt, atleiskit, kurių dabar neprisiminiau. Tai buvo va, tas smegenų iš tikrųjų centras, kuris spręsdavo visus praktiškai pareiškimus darydavo. Bet koks ginčas viduj sąjūdėje būdavo sprendžiamas e, tos politinės komisijos rėmose. Šito žmonės nematydavo. Ten vyko ginčai aršusie, nenoriu dabar gilinti, čia atskira laida galėtų būti. Ten vykdavo aršiausi ginčai. Jeigu žmonės būtų matę, koks ten Vytautas Landsbergis būdavo, o daug kas nusteptų. E, beje, vis tiek, koks jis ten būdavo? Na, tikrai ne tas ramus ir visada ramiai ir pasvertai kalbantis. Visai, visai kitoks. Visai kitoks. O tie ginčiai buvo principiniai? Principiniai. principiniai. Taip, iš esmės buvo. Mhm. Kaip vieną iš pavyzdžių pasakysiu. E, Sakykime, vasario 16 Seimas Kaune. Mes pateikėm deklaracijos projektą, kad Saidis galų galę paskelbė savo tikslą. Tai yra nepriklausoma valstybė. Tas pats Vytautas Landsbergis atsiveža deklaracijos projektą su lenininiais federacijos principais. Mhm. Toliau, kiekvienas klausytojau dabar, kuris abejojat mano žodžiais. Paimkit 88 metų atgimimą ir paimkit konstituciją, kurią paruošė Sąjūdžio kita dalis, ne Kauno dalis. Kauniečiai paruošė vieną konstitucijos projektą, Vilniečiai paruošė savo projektą. Jų projekte, kurį paskui ir svarstė Sąjūdžio Seimas pačiam pirmam posėdį po Sąjūdžio suvažiavimo, ten yra pasakyta, mylėjai mano, Lietuvą mes kuriam TSRS sudėtyje. Kiekvienas galit paimti šitą konstituciją šiandieną ir pasižiūrėti. Ten taip preambuliai parašyta. E, naujam istorijos etape Lietuva kūrė valstybę TSRS sudėtyje. Mhm. Ir toliau yra 64 straipsnis, kuris sako apie naują sąjunginę sutartį. Po šitą konstituciją yra Landsbergio ir kitų parašai. Mano parašo po šitą konstituciją nėra. Ir štai buvo principinis ginčas. Mes sakom, kam jūs šitą rašot? Bent jau nutilėkit gal. Taip, jie mums sako, mes apgausim tarybų valdžią. Nu kaip jūs apgausit, sakau, jeigu šalia mūsų garantuotai sėdė saugumiečių pilna. Ir jie viską žino, ką jūs čia man dūras stumėt tiesiog. Mhm. Vat vyko tokie dalykai jaudriai. Na ir e, tokie dalykai vyko kaip minimum iki pirmojo sąjūdžio suvažiavimo, kuriame Rolandai išėjo ir pasakė, sąjungoje mes ar ne, tai vis dėlto E, dideliais mitais apaugo šitą tavo frazę, paskui Petkevičiaus pasipiktinamas, provokacija ten ir taip toliau ir panašiai. Kokius vis dėlto dar dalykus atskleidė vat, šita, šitas epizodas istorinis? U, ten buvo labai įdomu. E, jeigu jau, gal iš tikrųjų šiandieną galima skirti laiko tokiai tolimai praeičiai. Be abejo. Kaip pamenat, visi jau kalbėt kaip. Pasako pavardę pranešėjo, jis ateina, jam įteikia gėlių, visi mato, jis užlipa į sceną, pasako kalbą dažniausiai šių, iš šių, šių dienų žiūrint gana tuščia. Jam duoda gėlių ir jis nulipa. Aš išbėgau iš užkulisio. Kodėl taip atsitiko? Nežinia, iš kažkur atsidūrė ir kur dingau. Pirmiausia, kada pirmą sąidžio suvažiavimo dieną visi skandavo Algirdai, Algirdai. Ir salė atsistoja, ploja, tiems, su kuriais mes lyg ir konfrontuoja. Ir sąidis atvirais, aiškiai, su jais flirtuoja. E, dalis Kauno ir, ir ne tik Kauno žmonių protestuodami net nesistodavo tada ir neskanduodavo. Bet visą dieną vat, vyko toks spektaklis, paskui katedra gražina, visa kita, suprantat, vėliavos plazda. Bet iš esmės tai nieks nekalba nieko. Kas ta vėliava iš esmės? Ar jinai lemia ką nors taip jau principiniai? Ir aš per naktį, naktį atsibudau. Čia gal iš tikrųjų kažkoks jau... Po pirmosios sąjūdžio dienos. Taip, mhm. <laughs> užmigau mhm. naktį, bet visas neramus. Nu, nu tą visą spektaklį žiūrėdamas, nu, tiesiog kažkoks šlikštulys viduj, supranti? Kitaip kaip kažkokio likimo piršto aš negaliu įvardinti šitą. Mhm. Naktį aš atsibundu, mano galvoj kyla tas kalbos tekstas, aš išplėšiu kažkokį pasitaikiusi pirmą lapelį iš sąsvinio, gan greitųjų užsirašau, <laughs> Užtat paskui, matyt, kilo tas mitas, kad aš beraštis visai. <laughs> Kažkas ten buvo, berats Arvidas Jozaitis, nes jis tą raštelį paskui gavęs ten naktį, supradėt, pusiau prietimai, kas jau ten klaus, kablelių be, be, be žiūrės, kas ten, kurios dėti reikia. Ir aš su tuo lapeliu iš ryto ateinu į antrą, antrą suvažiavimo dieną, ir parodau tokiam Raimondui Bartusevičiai. Buvo Kauno tarybos narys, dabar visiškai užmirštas sąjūdžio tikras pradininkas. Nežinia net kur esantis, net senai be mačiau, turbūt jau gal ir Lietuvoje nėra. Bet doras, geras e, e, jaunuolis. Tuo metu jaunuolis. Aš jam sakau, Raimundai, nu štai va maždaug šitą reiktų pasakyti, o ne kažką sako, duok aš pabandysiu. O man buvo neleista kalbėti. Kauno taryba iš anksto sutarė, kas kalbės ir ne, ne, aš kaip jau žinomas toks valstybininkas, nes a, reiktų pasakyti. Juk tuo metu skirstėsi žmonės į kokias kategorijas. Vieni atėjo į sąjūdį aiškiai, žinodami, ko jie nori, nepriklausomybininkai, valstybininkai, ana prasme valstybininkai, o ne, bart, ne dabartinė. Mhm. O kiti buvo perestroikininkai. Vilnius beveik visas buvo perestroikininkai, o Kaune tai buvo pusė. Pusė buvo perestroikininkų, pusė buvo valstybininkų, tokių tautininkų, nepriklausomybininkų. Ir užtat man neleido šnekėti kaip tokiam, kuris gali ten sukelt kokius tai vėjus. Bet tas Raimondas su to mano lapeliu apėjo ten to suvažiavimo salėje žmonės, aš nežinau, ką jis ten darė, ir surinko ten keliasdešimt parašų su prašymu, kad man duotų trejtą minučių pasisakyti. Nu, tuo metu jau Terleckas kalba, jau kas tik nori kalba, nu kodėl neduot žmogui, kurio beje dainos jau nuskambėjo tuo metu. Birželio ankstų rytą jau skambėjo, pabudom ir kelkimės jau skambėjo, grįžtų namo dar turbūt ne. Bet jos buvo ką tik nuskambėjusios. Čia tarp kitko atskira būtų kalba, kaip tą birželio ankstų rytą mes paleidom. Tai buvo pirma daina, kuri praėjo valstybiniai televizijai be cenzūros, neparodė jos. Tada, kaip, atsiprašau, tada laida ta vadinosi. Ai, užstrigo. Bet nebuvo cenzūros daina. Praėjo, ne, ne, ne, aš parodžiau tą dainą. Taip. Ir tos laidos autoris sako, nu jeigu parodysiu viršininkam, Aha. aiškiai nepraleis. Bet laikai jau buvo truputį kitokie, sako, rizikuojam. Neparodžius viršininkam. Neparodžius viršininkam. Taip, Aha. išimam vieną stulpelį patį baisiausią ir leidžiam, neparodė jam. Mhm. Ir paleido tą birželį ankstų rytą. Ir klipą padarėm ant greitųjų, su, su vagonais, čia nemenšiniai, kur dabar muziejus yra iš ten filmavom, kur tie traukiniai išvažiavo. Mhm. Ta žmonės daug kas turbūt atsimena, ta aš esu daug girdėjęs prisiminimų, kaip žmonėms sukėlė tiesiog emocinį šokas, taiga tokie, suprantate, tremtis, va, gyvų pavydalų. Mhm. mhm. E, tekstas buvo Kestučio Genė. Mhm. Tai štai tos dainos skambėjo ir kodėl staiga ta trys, trys minutės dabar tam žmogui neduot pašnekėti. O aš net ir nežinojau. O mes, va, ta politinė komisija, užkulisija, ginčinomės dėl sąjūdžio programos. Ir vėl galiu pasakyti, principinis ginčas. Aš toj programai nematau jokio nepriklausomybės siekių, tai yra perestroikos planų įgyvendinimas. Aš pasiūlau įrašyti į programą kad sąžio vienas iš tikslų yra Ribbentropo Molotovo padarinių likvidavimas, nors tiek, nors tiek jau. Beje, Vytautas Landsbergis buvo kategoriškai prieš šitą frazę, kategoriškai. Ir mes ten su juo susiemėm pirmą kartą. Jis man pradėjo sakyti, kad tik įrašysim tą frazę, tankai važiuoja, čia vienu žodžiu jau viskas burzgėva, tik pasakom, aš jam sakau, kolega, jeigu jau mes čia susirinkom, vėliavom mosuojam, tai dėl tokios frazės, na, niekaip nepatikėsiu, kad tankai atvažiuos. Ir, ir jis vėl, ir vėl, ir mes ten polakėmės, aš nežinau kiek laiko, kol galų gale kažkuris iš Vilniečių. Dabar, kai aš jų klausiu, visi sako, tai buvo aš. Mhm. Bet aš tikrai neprisimenu, kuris. Slovė turi daug Taip, tėvų. pakėlė akinius iš profesūros, tas jau čia. Ir sako, gal jis tikrai teisus ir nieko čia nebus, o neįrašius atrodo toks labai prieskas, tai nėra jokių tikslų aiškių. O reikia pripažinti Vytautui Landsbergiui čia garbę. Jis moka žmonės paveikti. Jis moka jos laikyti savo įtakoje. Jis yra, turi tam tikrų labai įdomių savybių žmogus. Bet jeigu ta aura, kurią jis sukuria, nors truputėlį kaip balionas, skylė, pra, pra, e, joje atsiranda, viskas subliūkšta momentaliai. Ir kaip tik tas profesorius pakėlė sakinius, pasakė, o gal čia nieko blogo? Visi kiti irgi sako, jau nieko blogo, kas čia dabar jau visos vėliavos, kas čia dabar Ribbentropo Molotovo patarinius įrašysiu. Ir ta frazė yra, Audrį. Ta frazė yra... Ir ginčiai pasibaigė. Ir tada. pasibaigė, ta frazė yra stadžių programa ir jokie tankai neatvažiavo. Mhm. Bet štai besiginčinant mums toj politiniai komisijai, įbėga Patackas berots ir sako, pranešė, kad tau kalbėti reikės. Na nu, ir aš iš tos komisijos ginčių, iš užkulisių, atbėgu iš karto ir į tribūną. Pasakau, perskaitau teisingiau tą savo kalbą naktį pasirašytą ir vėl nubėgo atgal ginčyti su Landsbergiu dėl to Ribbentropo Moltovo padarinių likvidavimo, suprantat? Ir tu žmonėm atrodo, nežinia iš kur atsirado, nenumatytas, nežinia kur dingo. <laughs> Teškė provokacija, taip, kaip sakė Petkevičius frazė. Petkevičius, aišku, aš nebuvau kalbėtojų tarpe. Sakau, te surinko Bartusevičius, jis surinko ten keliasdešimt žmonių parašus ir jų vardu kreipėsi sekretoriatą, kad duotų žmogų tris minutės pasisakyti. Mhm. Nu ir davė. Mhm. Ir va tos dabar ta istorija ir, ir plinta po pasaulį. E, be, bet vis dėlto, Rolandai, kaip šita frazė pakeitė arba šita mintis pakeitė. garsiai išsakyta? Taip, e, pakeitė situaciją, nes po to pirmą kartą tą pasakyti buvo nepaprastai drąsu. O paskui? Galiu pasakyti. Aš šitą darydamas, be abejo, jokios nei baimės, nei ko ne, nesuvokiau aš šito. Ir aš net nelabai maniau, kad čia kažkas tokio jau ypatingai svarbaus. Nuskambėjo drastiškai. Aš pats atsimenu. Po ilgų svarstymų, su pokalbiu su galybė žmonių, kurie visai netą išgirdo, ką aš ten pasakiau, o čia jokingų dalykų. Jie man aiškina, ką aš pasakiau. Sakau, taigi aš kalbėjau, ne jūs. Tu buvai apduojęs, neatsimeni. Iki tokių prieina, suprantat. Bet audry, kame reikalas? Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti turinį, Ir prieš tai, pavyzdžiui, amžinatelsi Juzeliūnas savo kalboj pareikalavo irgi referendumo dėl išstojimo iš sąjungos, bet jo nieks neišgirdo. Kodėl? Kaip Ar bandydamas atsakyti šitą klausimą, aš manau dėl to, kad aš atstovavau kartai, kuri išaugo jau kita karta. Aš nebuvau nei spaliukas, nei komjaunuolis, nei partinis žmogus. Aš nesiekiau karjeros. Aš kaip e, savo metu, kai jau buvo galima šitą parašyti pas e, Vidmantą Valiušaitį, nemune, rašiau, aš esu vidinės emigracijos žmogus su pogrindiniu išsilavinimu. Mes gyvenom paralelinį gyvenimą tarybiniais laikais. Štai čia yra nomenklatūra, jie ten savo reikalus tvarkosi, siekia karjeros. Mes gyvenom savo gyvenimą, nesėdami savęs su šitą santvarką ir su šitą valdžią ir su tai žmonėm valdžioj. Ir dėl to į tribūną išėjo žmogus visiškai kitos sanklodos, vidinės sanklodos. Aš taip atsakau savo šitą klausimą. Ir dėl to žmonės išgirdo daugiau, negu aš pasakiau – Dėl to, kad aš sugebėjau jausmais jam atskleisti tam tikrą dviprasmybę sąjūdžio, kuri tuo metu buvo. Dabar visiškai aišku, kad tai buvo Maskvos projektas. Kad jie jo nesuvaldė, tai jau kita šneka, ne tik sąjūdis, visi tie judėjimai. Tai buvo tam tikras projektas siekiant sudaryti naują sąjungą. Yra Gorbačiovo puikus interviu 92 metų Radio Svoboda jis davė puikų interviu, reiktų jį susirast, kada ir tu galima atskirą laidą padaryti. Jis ten ir pasako visą planą, kaip turėjo būti. Ir beje, labai įdomi frazė jo yra. Jo paklausė, kaip su Pabaltiju jūs numatėt savo plane? Taip sako, mes supratom, kad Pabaltijais į Tarybų sąjungos sudėtį pakliuvo kitomis aplinkybėmis, negu kitos valstybės. Ir dėl to Lietuvai buvo numatyta konfederaciniai ryšiai. Ir jis pabrėžė, sako, panašus kaip e, turėjo Suomija Rusijos imperijos sudėtyje. Na ir dabar prisiminkim, Audry, ką mums siūlė toks Klimaitis, konfederacinius ryšius atvažiavęs iš Europos parlamento. O kas jį atsivežė į Lietuvą? Tas pats Vytautas Landsbergis atsivežė. Jis jam, jį paskyrė atstovaut sąjūdį ir mes kauniečiai protestavom dėl šito paskirimo. Buvo specialus posėdis Kaune, kur kvietėmės pasiaiškit, kaip tu gali siūsti tokį žmogų. Jis tas pats Klimaitis paskui atvežė europarlamentarus į Vilnių, kurie mums tos konfederacinius ryšius norėjo primest. Mes ten įteikėm savo protestą. Viskas yra beje Leono Glinskio nufilmuota. Mes turim viską iki, iki smulkmenų nufilmavę. Mėly klausytai, va dabar aš įsivaizduoju, ne vienas iš jūsų piktinas. Och, čia dar vienas atsirado, supranti, dar kažką, čia plunksnas kedena. Arba e, šventą vardą, supranti, teršia. Mėlėjai mano, jeigu tik jūs norėtumėt, pas Glinskį Leoną yra viskas nufilmuota. Ir tą, ką aš kalbu, aš atsakau šito žodžiu šimto procentų. Nes yra įrodymai daugelį atvejų dokumentuoti vaizdo medžiagą. Kaip pamatyti šitą medžiagą? Pas Leoną Glinskį viskas yra. Nu, matot, e, neis klausytojas pas Leoną Glinskį. Kodėl negalima parodyti visuomeniai? Tai pačio Leono buvo straipsnis nesenai Delfijoje. Taip. Skaitėme. Kad niekas iš jo nelabai nori tos medžiagos. Audry, ta medžiaga yra daugeliu šiandieną. Vatų, kurie sėdėjo valstybiniai televizijai, ir minėjo jubiliejų, jiems ta medžiaga yra visiškai nemaloni, nepatogi ir nereikalinga. Nes jinai parodo visiškai kitą genezę. Dabar išėjo knyga apie sąjūdį, parašyta kažkokio Vilniaus istoriko. Ten yra visiškai klaidinga interpretacija sąjūdžio įvykių. Ten neparodyta visiškai Kauno ir ne tik Kauno, bet tų žmonių, kurie atėjo nenorėdami perestroikos, nenorėdami įtikti Maskvai, o norėdami įtikti savo, įtikti Lietuvai. Šitų žmonių tenais nėra iš viso tose knygose. Na, kai sakome, Orlandai, kad revoliucija ryja savo vaikus, tai čia plačiaja prasme. Tai. Revoliucija ryja šiuo atveju e, pati save, kai mes iš tikrųjų ją klastojame, nutylime arba iškeliame kitus momentus. Beje, Glinskio medžiaga gerai saugoma. Na, jisai turi paslėpęs. Turi paslėpęs. Man atrodo, jis turi net ne vieną kopiją, jeigu jau ką. Nes e, iš esmės... E, Dalį beje, mes jos turim patys jau pasiėmę. Tai vad, sąjūdžio tiesa, nesvarbu, kad tai, sakai, buvo Maskvos projektas, bet nesuvaldytas Nes pats projektas. Gorbačiovas toj laidoj pasako, mes nesitikėjom, kad gims toks išcentrinis judėjimas. Mes, sako, manėm, kad tos valstybės, neturinčios energetinių resursų, visiškai priklausomos nuo Maskvos, jos bijos. Sako, mes nesitikėjom, kad gims toks išcentrinį. Ir jis sako, aš net nesupratau, kaip jie taip durnai elgėsi, jo požiūrį. Mhm. Bet jisai gimė tas judėjimas Bet... ir vadinasi dabar mūsų pareiga apie jį sužinoti tiesą. Na, žinai, tiesos, kaip sakyt, kas yra tiesa? Tiesa yra visada toks dalykas, vienas vienaip mato, kitas tai kitaip. tiesa bent jau yra išklausyti visas pusės. Taip, apie ką ir šneka. Ir aš matyčiau knygas apie sąjūdį, ne dėl to, kad tai tiesa kažkas atskleidė. Tiesos neatskleisi, mhm. nes neaišku, kas tai yra iš tikrųjų bet parodyti tendencijas, parodyti, sakykime, minčių eigą, viena mintis, kita mintis, kaip jos susidurdavo, dėl ko mes ginčinomės, šito tai niekur nieks nerodo. O tik tada paaiškėtų tikroji verti žmonių, kurie dalyvavo sąjūdžio realiam veiksme. Ne tai, kad jie buvo abstraktus pradininkai, bet, atsiprašau, bet sąjūdžio Seimo politinė komisija tai tuo metu buvo kaip na, toks kolektyvinis vadovaujantis organas, jisai spręsdavo visus politinius kaip klausimus. vyriausybė. Praktiškai kaip vyriausybė. vyriausybė Jie priimdavo sprendimus, kas bus parašyta vienoj, vienam tekste ar kitam tekste. Na kągi, dabar trumpa pertraukėlė. Audrys Antanaitis tęsė Avilio pokalbį. Šiandien mes šį pokalbį skiriame sąjūdžiui. Istorijai, atminimui, dabarčiai ir ypatingai tiesai apie sąjūdį. Tiesai, kurios ko gero 20 metų nuo sąjūdžio įkūrimo praėjus, mes be nelabiausiai pasigendame. Avelija Dūzgė nepriklausomybės atkūrimo akto signataras ir Sąjūdžio Kaune pradininkas bei vienas iš aktyviausių ir ryškiausių Sąjūdžio pirmųjų metų figūrų Rolandas Paulauskas. Taigi, Rolandai, kalbam dar apie tiesą. Na, iš tikrųjų, sąjūdį mes identifikavome su istorinės tiesos atstatymu, apskritai su tiesa. Ir štai dabar paaiškėjo, kad apie patį sąjūdį mes daug ko nežinome arba apie patį sąjūdį daug yra meluojama. E, minėjai Glinskio, Glinskio filmuotą medžiagą, kurioje daug tos tiesos esama. Tačiau jos nėra, tos filmuotos medžiagos, ne vienai televizijai tas yra neįdomu kol kas, bet gal tai tiesa iš tikrųjų yra per daug anksti, gal ta tiesa per daug e, sudrebintų mūsų visuomenę ir, ir, ir pakeistų nusistovėjusių jėgų santyki. E, čia man tokia analogija su Kristaus ir Magdalietės santykiais, dėl ko katalikų bažnyčia apskritai prieš tokią hipotezę hipotezė net virpa, nors e, gal tai yra literatūrinė išmonė, tik tai. Bet virpa, nes iš esmės keistusi doktrina visa. Jeigu taip būtų, nesakau, kad religijoje taip yra, tikėjime taip yra. Bet čia, Bet, čia. Audrija, į dešimtuką. Taikai dešimtuką. Da, aš dar sėkiu, grįžtu prie to, ką pasakėm pirmoji daly. Na, paimkit konstituciją. TSR sudėtis yra parašyta ir po ją yra parašai tų žmonių, kurie šiandieną dedasi didžiausiais kovotojais dėl nepriklausomybės. O ten yra TSR sudėtis. Ir Sąjūdžio Seimas savo pirmam posėdį tai nubalsavo už šitą konstituciją. Nebalsavo tik du žmonės už ją. Aš ir Audrius Butkevičius. Ir jau ir ten prasidėjo polemika. Jau, ką jūs darot? Jeigu negalim parašyti tokios, kokios norim, konstituciją nerašykim jokios. Nes ką keičia tada iš esmės? Nu taip, ten vėliava yra, himnas yra, bet TSR sudėtis irgi yra. O mes tai norim išeiti iš TSR sudėties. Taip kad, mėlyjei mano, iš tikrųjų, ar nesikeistų tada požiūris į, į kaip kurios asmenys? Ar jie galėtų šiandieną vaidinti tokius didvirius? Jeigu žmonės žinotų vat, šitą visą daiktą. Ir daugelį kitų. Daugelį kitų. Baltijos kelio dieną, Audry. Žmonės stovi Baltijos kelyje, o mes, tuo metu vyko Seimo Sąjūdžio Seimo posėdis dramos teatre Vilniuje. Tuo metu. Mes vėl ginčinamės dėl deklaracijos, kurie baigsis tas posėdis. Ir aš jau prieš tą posėdį sakau, aš apskritai atsisakau dalyvau tada tos politinės komisijos darbe, jeigu Sąjūdis ir Baltijos kelio dieną nepasakys, ko jis siekia. Ir prasidėjo ginčas. Mes reikalavom, kad būtų įrašyta tokia formulė. Ne TSRS sudėtyje. Nes prasidėjo žaidimas su suverenitetu. Man Landsbergis visada sakydavo, ką tu čia tą nepriklausomybę kiši? Tai yra suverenitetas. Juk tas pats. Tai skau, mielas mano, jeigu tas pats, tai kodėl tada bijai taip žodžių nepriklausomybė? Reiškia ne tas pats kažkur. Paskui šitam vat, Gorbačiovo interviu, kur sakau, paaiškėjo, suverenitetą jie buvo numatę duoti. Mhm. Tai Jis tą pasakė. autonomija. Kažkas va tokio panašiai kaip Europos Sąjunga va dabar. Supranti, va panašiai toks dalykas. Ar mes dabar suverenus ar ne? Mhm. Lyg ir suverenus, bet ar nepriklausomi tikrai ne. Mhm. Tada grįžtant vėl, Rolandai, prie tų metų, tai tiems asmenims iš esmės vis dėlto pavyko savo pralaimėjimą paversti pergalę todėl, kad nugalėjo jūsų mintys, jūsų taip, formulavimai, taip. bet jūs kaip asmenys, e, kaip asmenys, kaip istorijos kuriejai likote e, užrybyje, nes e, jūsų mintis kažkuriuo metu pasisavino. Aš atsakysiu. Dažnai man žmonės užduoda klausimą. Na, jeigu sako, tu taip šneki, kaip aš čia dabar kalbu, tai kodėl kovo 11 tada jie tai pasielgia? Tai, mylė, atsakymas yra kaip du kardų paprastas. Kovo 11 į aukščiausią tarybą atėjo žmonės, laimėjo daugumą mūsų minčių žmonės. Juk rinkimus tai laimėjo nepriklausomybės idėja vienareikšmiškai. Ir tuo metu jau priešintis ir toliau, ir kažkokius ten žaidimus vesti, jau buvo nebeįmanoma. Ir jie tada ima vėliavą ir stoja į priekį, pakeičia 180 laipsnių kampų savo visas kalbas ir stoja į priekį. Ir tai paima, va, tą iniciatyvą perima iš mūsų. Bet dabar dar audri vienas niuansas. Paradoksas, bet Lietuvos komunistų partija savo e, gruodžio mėnesio konferencijoje 89 metais priėmė pareiškimą dėl nepriklausomos Lietuvos. Sąjūdis to taip ir nepadarė aiškiai. <laughs> Štai kur paradoksas. Vis, taip, nes visada baigdavosi, atsakykime, tą Baltijos kelio dieną, ginčas, dėl net SR sudėtyje. Taip ir nebuvo šitų žodžių. Mhm. Taip ir nebuvo. Mhm. Ir mes įsiskirstėm, taip ir neradė jokio kompromiso. Mhm. Na gerai, kovo 11 tie žmonės nebegali priešintis, bet jie perima tuo pačiu irgi iniciatyvą. Jie perima jūsų idėjas, vėl atsistoja judėjimo priekyje, o jūs matydami, kam atiduodate valdžią iš esmės, e, ką darėte tuo met? Kodėl jūs tuo žmonės labai įvairius ir ne vien tik iš sąjūdžio? Ir iš LKP, ta, ta, ta, ta. ir iš taip toliau. Kodėl jūs taip ramiai jūs prileidote prie valdžios? Ar jums tuo met nešovė į galvą, Audrinė, kad gali viskas būti palauk, blogai? Audry, grįžtame į aukščiausią tarybą. Į aukščiausią tarybą, taip. taip. Mhm. Mes darėm viską, ką galėjom. Po truputėlį aukščiausiai tarybai žmonės pradėjo suprast, kad e, vyksta kažkas ne taip, kaip turėtų būti. Aš gruodžio mėnesį pasakau kalbą, kurią tuo metu išspausino visi laikrašiai. Kad mes turim visus instrumentus rankose. Maždaug tokia mintis skambėjo. Bet kai atsiverti partitūrą, joje natų nėra. Mes neturėjom jokio plano, ką veikti. Ir net, pras... net ir jūs. Ir, mes ir tai duosim. turėjom, bet mes siūlėm, nieks neprimdavo. Prisimink tada, Prunskienė blaškosi po pasaulį gintarinę ledį vaidina, Landsbergis pavydė jai to šlovės ir prasideda jų tarp dviejų kautinės. O aš klausiu, ką darysim su privatizavimu, ką darysim su žemės gražinimu, ką darysim su pinigų reforma, su daugeliu kitų klausimų. Atsakymų nėra. Atsakymų nėra, bet, bet viskas pasileido savėgai ir pačia Taip. blogiausia forma. Ir pačia blogiausia. Ir tada pradėjo bręst suvokimas. Va dabar aš pasakysiu frazes, kurios galbūt pirmą kartą viešai skamba. Ta mano kalba gruodžio mėnesį, tai buvo tik toks teorinis apibendrinimas jau to suvokimo, kuris buvo dalyje aukščiausias tarybos, kad Landsbergis netinka šitam vaidmeniu. Netinka. Ir jau mes buvom numatę ir kitą žmogų, ir jis turėjo ateiti su programa, su aiškia programa įstatymų projektų, ką mes darysim, koks eiliškumas ir taip toliau, kad baigt šitą stovėjimą vietoj. Ir dėja sausio mėno viską nubraukė. Jeigu ne sausio mėnesio įvykiai, pavasarį, jau būtų visai kitas aukščiausios tarybos e, e, vadovai, vadovai kiti būtų ir gal būtų mums kitaip pasisekę kažką pakeisti. Kitaip tariant, prasideda sovietų agresija ir ji objektyviai vėl naudinga tiems taip, patiems Objektyviai žmonėms. taip, než, nežinau kaip ir kas čia galima įvairiai išnekėti, kas ją organizavo, dėl ko ir kas ten vyko, bet objektyviai jinai pasitarnavo tam, kad išliktų tie patys žmonės valdžioj. Nes po tų įvykių tie žmonės tampa didvyriais lietu, lietuvių okise. Taip, taip, taip. Ir iš esmės tada, Rolandai, kaip situacija rutuliojasi, nes jau akivaizdu, kad dar iki sausio įvykių jį pradėjo rutuliuotis, na, ta linkme, kurie ir sakai, e, Landsbergis ir Prunskienė, taip sakant, konfrontuoja, tai. kažkas už jų nugaros tada ramiai savo gali ruošti dirbą tai būsimajam Lietuvos išvogimui. Jūs ruošiatės, e, ruošiatės šitam e, prieš pastatyti kažką, bet ateina sovietų tankai, atvažiuoja, tuo metu iš tikrųjų atvažiuoja ir situacija visiškai pasikeičia. Viskas, visiškai pasikeičia. O po to, po to jūs e, ką, e, teko nuleisti rankas, ne. nes, nes, nes tie žmonės, kaip sakiau, vis tiek, jie, jie tam padidvyriais. Audrėkim toliau. Aha. Nežiūrinti viską, mes po truputėlį aukščiausiai taryboje įgaunam šiokią tokią rimtesnę jėgą. Aš nesakau, kad mūsų suprato daugelis ten žmonių, sakykime, liberalai, kurie, su kuriais mes konfrontuojam iki šios dienos. Na, bet jau net ir liberalai matė, kad vyksta kažkas ne taip. Ir mes po truputėlį, po truputėlį pradėjom formuoti iš tikrųjų tą daugumą, kuri galėjo vėl pakeisti reikalus kitą linkme. Mhm. Tada Landsbergis paskelbė pirmailis rinkimus. Mhm. Ir, ir yra žmonių audry, aš dabar sakau, nenoriu, taip sakant, jau perdėm sureikšmint mūsų, mūsų vaidmens tuo metu. Bet man yra, yra, yra žmonių, kurie tikina ir pateikia argumentus Kad tie rinkimai tam ir buvo padaryti. Kad mūsų išeliminuot. Pridėkim dar kitą dalyką, Audry. Saugumas. Juk mūsų amžinatilsi Birutė Nedzinskinė, kai buvo pasiūsta nuo mūsų frakcijos, tautos pažangos, į e, tą komitetą, kuris saugumo tos visus popierius čiupinėjo, Taigi jinai pasibaisėjusi ateidavo ir pasakodavo, ką jinai ten rado. Jinai rado daugelį tų patriotų kabutėse. Ir jų odegas tenais rado visas. Tai šito nereikia atmest. Ir buvo nemažas būrys deputatų, kurie norėjo kuo greičiau tą tarybą paleisti, kad neišlystų jų, jų uodegos, kaip išlindo jau kaip kurių. Aš nenoriu pavardžių minėti, bet man nekurie išgėrė gramelį net prisipažindavo, kad reikia kuo greičiau dingti iš čia su visą aukščiausią tarybą, nes ir jį ištems į paviršių. Ir sutapo daugelis faktorių. Noras užlugdyti besiformuojančią rimtą prolietuvišką jėgą, Ir iš tikrųjų valstybininkų. Ir valstybininkų, tikrąją, tikrąją prasme, prasme mhm, mhm, valstybininkų. Mhm, mhm. Toliau visokie saugumo reikalai ir panai, ambicijos žmogiškos elementarios. Nes, na, kaip čia pasakyti, suprantat, aš dar sveiki sakau, Vytatos Landsbergis yra žmogus įdomus, unikalus, man jis yra žavus net tam tikrą prasme. Jis mane žavėdavo, kaip išeidavo turėdamas rankose tik šešiukes, jis laimėdavo partiją prie žmonės, kurie tūzus rankose turi. Blefavo gerai. Ne, nu jis meistras, jis meistras. Bet prieš kiekvieną meistrą yra ir kitos galimybės. Ir čia būtų aš savo atsiminimų knygų, kai aprašysiu tos dalykus, kaip mes tą jo visą burbulą visą laiką subliu, subliukždydavom. Bus jokinga. Na, e, lauksime, kol pasirodys Sėkime. Rolandai, bet dabar... Vėl... Aš tiesiog sakau, kad net ir asmeninių ambicijų nereikia atmesti. E, ir nauji rinkimai, mhm. ir ką? Pasitsi... Štai, štai prie tų rinkimų taip. dabar, kai tie, kurie neprisimena, 1992. Taip, ne, nauji taip. rinkimai. Kas juos laimi? Jos laimi triuškinančiai komunistų partiją. Jei Vytautas Landsbergis to negalėjo numatyti. Audiri, apie ką ir šneka. Visos apklausos rodė, kad laimės triuškinančiai LKP. Ir vis tiek, ir vis tiek jis eina į pirmailius. Taip, vis tiek eina į pirmailius rinkimus. Vadinasi, siekis, kad iš tikrųjų neišlystų odegos. Ar, ar siekis... Aš neturiu atsakymų galutinių. Kaip kurie sako, kad buvo siekis bendras. Dar čia aš neatmeščiau ir tarptautinio konteksto. Žiūrėdamas į dabartinius įvykius Europai, į tai, kas yra daroma, pavyzdžiui, buvusiai Jugoslavijai, Serbijai, kaip atidžiai stebė e, įvairios valstybės vakaruose – Jungtinės valstijos, Vokietija, Prancūzija, kaip jos stebi judėjimus Serbijoje. Ir visi tie judėjimai, kurie netarnauja jų interesams, yra visokiojopai slopinami. Jų pagalba. Mhm. O čia pridėsiu vieną dalyką. Prieš rinkimus 92 metais mus pakviečia į Amerikos ambasadą. Mūsų tautos pažangos frakcija. Ir paaiškėja, kad mūsų pro, e, rinkiminė programa, kurią aš parašiau asmeniškai, tai mano autorinis darbas, Jie išstudijavė iki smulkmenų. Aš nemanau, kad Lietuvoje yra kitas žmogus, kam čia, do, ką, ką domino programos? Ne žurnalistus vieną kitą klausimą. Išstudijavę iki smulkmenų, užduoda patikslinančius labai tikslius klausimus, iš kurių, aišku, seka atsakymas, mes jiem nereikalingi, mhm. mes jiem nenaudingi. Aš ir šito netmešiu. Tarptautinis kontekstas galbūt, bet e, vis dėlto, Rolandai, koks prasidėjo procesas po 92-ųjų? E, Totalinė prichvatizacija, bankai, išvogimas. Jeigu 92-ais mes dar e, Lietuva kaip valstybė turėjo savo turtą, tai tarkim 96-ais praktiškai... Bet mes, Audry, ir buvom tie, kurie priešinomės prieš tokią privatizaciją. Aš suprantu, mes priešinomės bet... prieš tokią žemės reformą ir prieš daugelį kitų dalykų. Aš bandau atsekti įvykių logiką. Vadinasi, 92 sakoma, reikia paleisti aukščiausio tarybą, o dabar žiūrėk, ateina kažkas negeri, paleidžiam, atiduodam valdžią samoningai beveik kitiems. Pažiūrėk, pažiūrėkim dabar iš to tarptautinio konteksto. Koks jiems skirtumas? komunistai, landsbergistai, tai, aš ir galvoju, liberalai. Koks, koks jiems jiem jok, jiem vienintelis jiems skirtumas, tokie kaip aš, jeigu ateina, va tada jiem rimtas skirtumas. Aš bankų būčiau neatidavęs, Aš, e, sakykime, elektros tinklų, mažeikių, laivų, testatyv, tų stambių objektų aš būčiau neatidavęs ir taip toliau. Va tik kur skirtumas yra. Mhm. A kad čia plaksis dėl valdžios Brazauskas su Landsbergiu? Koks jiems skirtumas? Jiems, jiems jokios skirtumo, Svarbu, bet rezu, rezultatas koks taip, buvo. Rezultatas Lietuva buvo išvokta. Išvokta be abejo. Nors e, buvo valdžioje ir vienas, buvo ir kitas, ką bet, nematė, negalėjo. Bet trijų nestabdė. programuose niekur ir nebuvo kitaip numatyta. Juk jų programas paskaityk, ten visur yra privatizacija. Ten yra, nu, kaip pasakyti, toks visiškai net nežinau kokį žodį, nu visiškas parsidavimas tiem vakaram, mhm. visiškas parsidavimas. Tada, Visom prasmėm. Ir, ir tarkime, va, tas istorijos dalis Lietuva išvagiama iki kada? Iki 96? Jinai vagiama iki pačios dienos, vagiama, kas dar liko. Va, <laughs> Rolandai, sutinku, kad vagiama iki šios dienos, bet na, didžioji turto dalis ne. buvo pavokta per ketverius, na, iki 2000. Didžioji turto dalis buvo pavokta tada, kai įstatymus paruošė atitinkamus. Seimai paruoždavo įstatymą. Beje, Taip Aš įdėjau į konstituciją, ašgi esu vienas ir iš konstitucijos autorių. Čia atskiras būtų klausimas. Jau matydamas, kaip žlunga aukščiausia taryba, aš pasiūliau, bent jau mes paruoškim konstitucijos projektą. Va ta, kuris, ta konstitucija, kuri dabar... Mhm. Dieve, kas ten darėsi, Audry. Kaip Landsbergis priešinosi prieš šitą dalyką, kad tu žinotum. Viską tai yra dokumentuota. Bet aš laimėjau šitą mūšį prieš jį. O priėmė tą mano nutarimas dėl Lietuvos konstitucingumo raidos, jis vadinosi. Ir šito nutarimo pagrindų gimė ta konstitucija, kurią mes šiandieną vadovaujamės. Mhm. Tai buvo didžiulis mūšis, kuriuo aš didžiuojas, kad aš jį laimėjau. Mhm. Ir šiandieną to neiškalsi, taip sakant. Bet, Rondai, vat... Bet palauk, palauk, aš pasakysiu esminį dalyką. Mhm. Toj konstitucijoje mes įdėjom, kad žemė neparduodama užsieniečiams. Ir įdėjau maksimalius apribojimus keisti šitą punktą. Ir du seimai krapštė šitą punktą. Du seimai kol iškrapštė. Dvi kadencijas. Mhm. Tai aš noriu pasakyti, kad kiekvienas Seimas prisidėjo prie šito. O dabar, kada ten Danai keulės laiko, kada ten patys žmonės mato, kas superka žemės, jau nebereikia įmanuoti. Viskas yra daroma įstatymo pagrindu. Mhm. Na taip, bet dabar bandykime tą logiką įvykių atsekti vėl nuo sąvidžio pradžios iki, tarkime, 98-ųjų, gal iki Rusijos krizės, gal, sakykime, iki 2000-ųjų. Iš esmės... E sąjūdis susikuria galbūt kaip e, Maskvos sumanimas, bet absoliučiai nesukontroliuotas, taip, taip. ateina sažiningi žmonės, tam tikra dalis vis dėlto sako, nereikia to, ko, ką jūs sakote, nereikia nepriklausomybės, gyvenkime kažkaip kitaip, TSRS sudėtyje, kai šito nebesuvaldoma, jūsų idėjos tiesiog e, paimamos, nes atsimenam, kad vis tiek tu pirmasis ištariai, paimamos, tu kaip ir e, autoristės netenki. Ateina kovo 11. Mm, vėlgi e, e, kovo 11-ąjį vėlgi susikuria, tai yra, pradeda dirbti aukščiausioji taryba. Uh, ir ateina, tie visi perestroikininkai supratė, kad kitaip jau elgtis pavojinga jiems. Jie vėl, vėl yra pirmosiose jie, vietose. Jie staiga pasidaro nepriklausomi. Jūsų, jūs vėl liekate antrosiuose vaidmenyse. Ateina sausio įvykiai. Uh, E, po to jie tampa tautos didvyriais, jūs antrosiuose vaidmenyse ir staiga paleidžiama aukščiausioji taryba, paleidžiama, nors aiškiai suvokiama, kad ateis LKP ir jūsų iš vis nebelieka. Taip. Ir, ir jų nebelieka. Ir prasideda, to, to, taip, ir jų nebelieka, bet tik tai laikinai. Laikinai. E, ir prasideda tas Lietuvos iš, išvogimas. Iš Štai toks yra mūsų nepriklausomybės kelias arba logika. Bet klausimas, kodėl po 92 metų tavo pergalės baigėsi? Nes konstitucija paskutinė didelė tavo pergalė. Taip. Kodėl, kodėl vis dėlto baigėsi? Kodėl nepavyko sustabdyti to Lietuvos e, grimzdimo į, na, į Bananų Respublikos e, gretas? Atsakysiu taip. Mes tuo metu, dėl jaunumo matyt, įsivaizdavom, kad tas, kas vyksta, ne visi žmonės, aišku, turi laiko stebėti procesus, bet mes vat išeisim į vieną ar kitą televiziją, pasakysim ir žmonės supras. Aš tada nesuvokiau, kad didžioji dalis žmonių elementariai negali iš savo, dėl savo prigimties sekti tų įvykių ir susigaudyti. Viskas taip greit keičiasi, kad labai nedaug žmonių gali sekti paskui. Mes padarėm didžiausią klaidą, nubėgę per daug toli į priekį. Lyderis, Audry, lyderis turi bėgti greitai tik tiek, kad paskui einantis pėtų. Aš mhm. šito nesuvokiau tada. Aš nesuvokiau, kad jeigu tu, žinot, kaip į mišką išbėg, sakykime, su pensininkais, ir tu čia parodysi savo jėgą, nu, tai tie pensininkai ir liks tą miškę. Liks. Tu turi bėgti valdydama savo jėgą, kad jie spėtų. Šiek tiek priekyje tu turi būti. O čia mes padarėm klaidą, mes mugėvom per toli nubėgom į priekį, mūsų žmonės pradėjo nesuprast ir šiandieną, kai aš skaitau komentarus apie save, kartais įvairiuose ten e, internetinėse puslapį, dieve, kokias ten nesąmonė žmonės rašo, audri, Ko, iš kur jie ir traukia tos dalykus. Nu, vienas iš mitų, vieną iš mitų pasakysiu, dažnai mes esam kaltinami, kad sužlugdėm desovietizacijos įstatymą. Vėlgi pavyzdys, kaip gudriai mus apšovė. Mhm. Jie paruošė, čia patys konkrečiai paruošė desovietizacijos įstatymą, kuris lietė tris asmenys. Brazauską, Paleckį ir Beriozovą. <laughs> ir visą desovietizaciją, supranti? Mm. Tada mes vėl jau aukščiausiai tarybų užprotestavom ir paruošėm savo variantą, kuris skambėjo taip. E, desovietizuojami yra visi e, nomenklatūriniai darbuotojai, kurie gaudavo atlyginimą. Visokie ten partiniai vadovai, kurie gaudavo atlyginimą už partinį darbą. Mhm. Vat jie yra 3 ar 5 metus negali eiti skiriamų valstybinių pareigų. Bet į šitą pateko ir didžioji dalis to metinių landsbergistų sąrašą. Ir čia aš jau pasakysiu, aš asmeniškai net komunistus įkalbėjau balsuotų šitą desovietizacijos įstatymą, sakydamas, kad jūs turit prisimti atsakomybę moralinę vis tiek už tą praeitį. Jūs nenori, nenorėkite išplaukti vat visiškai šitaip švariai. Ir jie sutiko balsuoti. Bet sužlugdė tai tada ana pusė. Landsbergio pusė uždarė šitam desovietizacijos įstatymui kelią. Dėl to, kad jis apėmė tik tikruosius narius, o ne trys žmonės. Ir jūs buvote apkaltinti vėl. O, o mūsų apkaltino, kad mes sužlugdėm. Dabar gali paskaityti, kad mes buvom įrašę pionierius į tą sąrašą, suprantys, paliukus, va tokius dalykus aš skaitau. O, nu, nu, tai. čia, čia, čia būtų visiška. Ne, bet žodžiu. tai yra rašoma, eina tokia legenda. Mhm. Ir pabandyk ją dabar išmušt. O dar sėki kartuoju, mūsų variantė buvo. Tie, kurie gaudavo atlyginimą už partinį darbą. Va šitam lygyje tie žmonės, trim, trim, nepaminu, trim ar penkiem metam yra išimami iš valstybinės tarnybos. Rolandai, mes su tavim taip praėjom kaip ir 10 metų mūsų naujausios istorijos, nuo 88, tarkim, iki 98. Aiškiai matom tendencijas. E, tačiau tų tendencijų niekur nepaskaitysi, nei Lietuvos istorijos knygose, taip. nei apskritai knygose niekam jos nesuprantamos. Kai tu kalbi, taip, matome. E, daug kas sako, dabar sąjūdis reikalingas, vėl sąjūdis nereikalingas. E, toks sąjūdis e, su dabartiniais žmonėmis, kaip juridinis asmo, aišku, nereikalingas. Bet tiesa apie sąjūdį tai dabar turbūt yra pats reikalingiausias dalykas, nes pasakytų tiesą Kam? apie mūsų, mums patiems mums patiems pasakytų tiesą apie tai mūsų yra, istoriją. Bet kiek yra tokių, kuriems, kuriems ta tiesa nereikalinga? A, tai reikia juos nugalėti. Ir jie dažniausiai yra šiandieną raktinėse pozicijose. Suprantu, bet Rolandai, reikia nugalėti. Nu, kaip, kaip tuomet atrodė, kad neįmanoma Sovietų Sąjungos nugalėti. Bet vis dėlto ji buvo parklubdyta, sutraiškita ir subirėjo. O, jaudry, pala. Ar dabar sunkiau? Nepervertinkim savo reikšmės jau. Kaip aš dabar matau, iš čia būtų atskira laida, padarykim, prašau, aš pateiksiu daug argumentų, bet man vis aiškiau ir aiškiau, kad mes buvom tik didžiulio žaidimo maža dalelė ir patys net nesuvokėm, kokiame žaidime dalyvaujam. Tai buvo didžiulis pasaulinis projektas ir čia buvo tik fragmentas, kuriame mes vyrėm savo čia košę, ginčinomės, bet tiem, kurie realiai visą tą procesą varė į priekį. <laughs> Čia buvo tokia smulkmena. Jiems iš vis buvo tas pats, kas čia laimės, kas čia dabar. Jie tik žiūrėjo, kad paskui neteitų va tie tautininkai į valdžią. Taip kaip dabar. Aš vėl grįžtu prie Serbijos rinkimų. Mėlyjei mano, kurie klausote, kad kreipkite dėmesį. Kaip Europa elgėsi prieš paskutinius rinkimus Serbijoje? Koks buvo daromas spaudimas serbų visuomenį? Jeigu jūs balsuosit už tautininkų serbų, jums bus juodas, juoda ateitis. Tai kas čia yra? Čia yra laisvi rinkimai? Jūs man įrodinėsit, kad čia yra demokratija. Kada per visus kanalus Europos, BBC, Euronews, visokiais pareiškimais, serbas, nebandyk balsuoti už tą, e, užmiršau pavardę. Nu, nu, tai šį vardą, už tą nacionalistą. Taip, už tą tautininką. Mhm, mhm, mhm. O balsuok už šitą proeuropietį. Ir jie nubalsavo. Na taip, galbūt čia buvo pasaulinio Dėl to nepervertinkim savo reikšmės. Bet e, kol gyvas žmogus turi viltis, kad atras tiesą. Taip. Savitis buvo tiesa. Taip. Va, tuo, ta, tuo aspektu ir prateskime. Viltis yra, yra viltis. Viltis yra susidarant iš dviejų, sakyčiau, komponentų. Pirmą mes vakar laidoje pas tave kalbėjom. Tai yra tie jauni žmonės, kurie pamatė pasaulį, kurie išvažiavo, tikėdamasi, kad gyvenimas tik čia yra bjaurus, o visur kitur tik rožiam kvepiantis. Jie staiga pradeda matyti, kad tų rožių niekur nėra, iš mhm. esmės. Pažiūrėkit, kas dabar Europoje darosi ką daro žvėjai, ką daro pienininkai ir taip toliau ir taip toliau. Bet čia, čia beje, čia nedidelis intarpas tiems, kurie už tą miltelių pakelį balsą atidavė. Mylėjai mano, šiandieną neverkit dėl brangių benzino kainų. Šiandieną jam visiems reikėtų dvigubai benzino kainas dar uždėtiem, kurie už tos miltelius balsą atidavė. A kaip jūs įsivaizdavot? Jūs įsiliejat į didžiulį katilą, kur benzinas kainuoja 5 litus, o pas mus jis kainuos 2? Kaip jūs tą įsivaizdavot? Jeigu nebėra sienų, jeigu yra laisva rinka, visiškai nekontroliuojama. Tai net jeigu Lietuva ir padarytų tos du litus, tai visi suvažiuotų ir išpirktų mūsų tą benziną. Tai yra elementariai neįmanoma. Tai yra mm. nelogiška iš esmės. Aš jau nekalbu, kad mes įsipareigojom, stodami Europos Sąjungą, akcizą padaryti tokį patį, kaip pas juos. Lietuva negali šiandieną sumažinti kainas, nes yra jau reikalavimas Briuselio. Tiesiog per keletą metų mes priartėjome. Taip, taip, mes priartėjome per keletą turėjom, metų. Taip. taip, bet net jeigu mes Briuselį neklausytume šiandieną. Suprantat? Viskas, tu nebekontroliuoji savo situacijos. Už tada aš ir buvau priešininkas tiek stojimo Europos Sąjungą. Tiek, tiek lito atsisakymą aš esu priešininkas. Nes litas, pinigas, tai yra ekonomikos kraujas. Jeigu tu nebeturi kraujo, tu nebeturi ir savo ekonomikos. Mhm. O tik tais pinigo, aš suprantu tuos, kuriems tolito nereikia. Be abejo, yra, kiekvienam reiškinyje yra pliusų ir minusų. Vat ir iškyla klausimas, ko tu nori? Ar Lietuva yra tavo namai? Valstybė yra tavo namai? Ar tu esi pats vienas savo? Ir šiandien tu čia, rytoj tu ten, kur man geriau ten ir tėvynė. Mhm. Vat ir iškelkim savo klausimą. Ar tėvynė ten, kur man gerai? Ar tėvynė vis tik yra čia, kur tu gimė ir nuo ko tu nepabėgsi? Beje, visiems tiems, kurie tikisi, kad pabėgsi nuo tevinės. A kodėl jūs tada Anglijoje ir Airijoje? Vėl susibūrėte į kvartalus ir vienas su kitu gyvenat. Jeigu jums ta tevinė jau taip atrodo nieko verta ir be jos galima apsėti, kodėl jūs visi susibūrėte į būrius tenais? Mhm. Reiškia, nėra kito varianto. Jūs išvažiavote ir ten kūrėt mini tevinę. Atsivežė duoną iš čia atsivežat dainas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tai negeriausias įrodymas, kad tu nepabėgsi nuo prigimties? Na, taip, iš tikrųjų, tai įrodymas. Gaila, Rolandai, kad mūsų laikas jau A, baigėsi iš esmės, bet susitarkime taip, kad ta, tos pokalbis arba tos, tas tiesos paaiškas mūsų avilyje tesime arba bent jau stengsime. Aš būčiau dėkingas ir manau, kad ir klausytojams to reikėtų. Ir mes iš esmės tik pradėjom. Tik pradėjom. Tai, tai akivaizdžiai ir matosi medžiagos dar apmastymam. Iš tikrųjų labai daug. Taigi, ačiū Rolandai su sąjūdžio 20-mečiu ir iki pasimatymo. Priminsiu, kad Avilyje Dūzgė